mzee wa kiti Jackson, mzee wa kiti, niko imara daima kwa nguvu zake Maulana ametujalia. Ni saa tatu na dakika tisa kama ndio umefika sasa hivi, wala hujachelewa vile. Karibu sana, vumilia mwana kwetu, e, eh, tuweze kujua tu namna gani leo hii e, katika maana kubwa tu msanii tunayemwangazia ni mwanamuziki hususani Tom Malanga wa Orchestra Lewa Nyika ndani ya Baraka FM, nami mzee wa kiti, tuko hapo kuchimbulia historia. Unajua hapa tuko na historia, tunafuatilia tuweze kujua hapa na pale na hususan matukio pia yale ya mziki huu wa jadi, mziki wa rumba ya jadi, rumba ya leo. Kwa hivyo vipunde nitakuwa na wasiliana naye Tom Malanga ili tuweze kujua mambo mengi tu kuhusu Lewa Nyika. Safari ya Lewa Wanyika ilianza wapi? Simba Wanyika ilianza wapi? Jamhuri Jazz, je, yupo nayo historia pia? kando na kufuatilia katika mitandao tuweze kujua yani inakwenda vipi sisi wenyewe kwa wenyewe kupata mabingwa na kuweza kutuelezea. Karibu kama kuna mgeni mkaribishe, mwambie Baraka FM ndio mpango mzima hapa, na mzee wa kiti niko hapa wakisha kuwa kupatia burudani safi kabisa. Wacha nimtafute Tom tuweze kuona inakuwa vipi eh? Ah. kumtafuta Tom Malanga. Yes, halo Tom Malanga. Yes man, habari gani? Nzuri sana mzee wangu, habari za wewe? Nzuri sana ndugu yangu, niko salama. Mimi ni mzee wa kiti ndani ya Baraka FM Mombasa hapa. Nimekutafuta kwa maana kubwa ya kuweza kukuhusisha katika kipindi kinachoitwa Rumba Explosion. Karibu sana mzee. Asante, asante ndugu yangu, asante. Mwanzo nakutakia bwana Ramadhani Karim, saumu makubul. Ah, asante, asante ndugu yangu. Najua unaadhimisha sasa hivi, katibu uko katika mfungo bwana. Eh, ndio, eh, tulianza jana sisi. Ni bwana eh? Safi sana. Hapa mimi nipo kwa maana tu ya kufuatilia wanamuziki ili kuweza kujua mambo yao na historia, hususan kuhusu mambo mengi tu yaliyotokezea na safari yao ya, wana, ya, ya, ya mziki Kwa hivyo tukaona haina haja tuandike na mate na wino upo bwana, tuende kwenye mitandao tutafuta tutafute historia hizi na wenyewe wapo kweli kweli kweli. Miko ndugu yangu, tuko leo eh, bwana tuko leo Wanyika Ah. Hebu nieleze kuhusu Tom Malanga. Tom Malanga, ulia, ulianza safari yako ya muziki lini na, na kwenye bendi gani? Mimi bana, kwa jina naitwa Tom Malanga. Naam. Mimi nimezaliwa Marabai hapo hapo Mazera si hapo pana pale panaitwa Kisima, eh, rabe, Karima Kisimani. Karima Kisimani. Kwa hivyo ni mtu wa Rabai tu hapa Tom kumbe? Kabisa Rabai hapo Mazera si hapo. Ndio. Ukiuliza pale kwa nini musician yule eh, yule aliyeondoka hapa kaenda Nairobi, kwa ni wapo nambua kujua kwao ni pande. Ah, sala la rabai hapa. Ndio bana. Safi. Kwa rabai panaitwa eh, Karima Kisimani. Ndio. Kwetu bana mimi. Mimi nimezaliwa 1970 na 1959. 1959. Eh. eh, eh. Uh -huh. Kwa hivyo mimi bana nika niliaja music 60, 67 67 hapo ndio ukajitosa katika uwanja wa muziki huu. Eh, kwanza kabisa mimi mwenyewe kivyangu vyangu tu Mombasa hapo town. Naam. Baadaye kufika 70 eh, ndio nikaunda bendi yangu ilikuwa inaitwa Star Africa. Star Africa. Star Africa hapo elia eh, majengo majengo kwa hapo Mombasa hapo. Ndio basi tukaenda na tutafika ah, kufika mwaka moja tu no. kufika 71 mm -hmm. ikaja bendi fulani inaitwa Arusha Jazz Band. Eh, Arusha Jazz eh, kutoka Tanzania ndio wakawa anacheza pahali fulani hapo Mama Ngina Mosque hapo, Mama Ngina Mosque, Mama Mama Ngina Mosque hapa katika maeneo ya maferiferi pale eh sasa Arusha Jazz ilikuwa ni kina nani vile? Hebu tukumbushe. Ilikuwa ni Wilson Peter. Na Wilson Peter Kinyonga. George Peter. Naam. William Peter. Ndio. King Chididi. Naam. Na mwimbaji mmoja mdigo fulani hivi jina limetoka na shekha ni kwa jina limetoka kidogo jina. Okay, kwa hivyo kina Peter na kina kina George kwenye Arusha si nadhani walikuwa kwenye Jamhuri ama walitoka kwenye Jamhuri ndio wakatengeza Arusha Jazz. Walitoka kwa Jamhuri. Naam huyo Wilson Peteret alitoka wa Jamhuri akaenda Arusha, ndio ndo akaunda Arusha Jazz, ndio ndo ndugu zake wakamfuata sasa. Naam, George Peter na William Peter, William Peter ndio maana George alikuwa alikuwa walikuwa pamoja Jamhuri Jazz na huyo Wilson, ndio sasa yeye akaondoka tu bila hakumwaga mwenzake, yeye akaondoka tu kichwa chake. Naam, naam wakufika Arusha yeye akaunda bendi ndio, alafu baadaye huyo ndugu yake kusikia kama ndugu yangu yuko Arusha ameunda bendi na yeye akamfuata ndio basi wakakataa. Sasa wakaja Mombasa. Naam, naam, kuja Mombasa. Wewe ulikuwa mwaka gani walipoingia Mombasa, kama unakumbuka? kama 71 hapa eh? eh, ndio eh. mm -hmm. kuja Mombasa sasa katika matembezi matembezi zangu tu mimi nikaenda pale pale panaitwa panaitwa ah, sio panaitwaje <laughs> pale kitabu ndio hapo Mama Ngina Mosi walikuwa fulani fulani hivi, ndio ndio wakawa wanapiga piga hapo hapo karibu na karibu tu hapo na na na msikiti wa Mama Ngina hapo, hata si Mama Ngina, inaitwa nani msikiti? Koja koja, ah ah, unaitwa mm. na Mama Ngina, Mama Ngina, msikiti wa Mama Ngina, ndio kama hicho. Naam naam, unaona majengo majengo hapo, eh, eh majengo majengo, eh, eh? haya basi mimi nikaenda atakapopita bila sikia bebe apiga piga tu kusikia Kiswahili vizuri vizuri. Naam. Wanapiga nyimbo za mjanja. Ndio. Basi mimi nikavutiwa sana bwana. Nikaona eh, hii bebe mbona ni nzuri hivi? Naam. Basi nikaangalia, baadaye nilikuwa nafanya hii bendi. Mm. Kwa nguvu ya Mungu mimi hii bendi ikaingia. Ndio. <laughs> Aha. Kwa nguvu ya Mwenyezi Mungu mama hii bendi mimi nafanya juu chini bwana nimeingia bendi. Ndio. Basi bana tukakaakaa tukakaakaa wale mabana. Mm wakawa mimi sasa, mimi ilikuwa ni kijana kama mtani mtani hapo majengo majengo hapo, ndio ndio, unaona bwana mm -hmm. itabidi sasa ni mabwana wafanyiwe fujo, halafu mimi niwatetee, ndio unaona bwana. Vijana wa majengo hapo walikuwa kwa chanda leta fujo eh, black power ali black power eh, black power eh, mm -hmm. magenge ya walikuwa marafiki, walikuwa marafiki zangu mimi, wale black power, wale vijana wadogo wadogo, eh, ndio sasa mimi naambia wakubwa, tafadhali bana, mimi nataka nijie bendi, na hii bendi wako full bench, ndio ni vigumu mm. mimi kuingia hii bendi, maana ni mandugu kutoka Tanzania wamekuja. Sasa nyinyi nataka mimi mimi mimi nitakuwa katika na nyingi kama watano sita hivi, nikiwaona nyinyi mpige, halafu mimi nikitetea mm. hivi nimwache <laughs> yani ulitumia hila wafanywe kama wana, wafanywe kama wanapigwa hivi wapigwe kabisa, sio ufanya, wapigwe kabisa. Halafu mimi mimi mimi nikiingia, hata kama ni mdogo, nikiingia tu nikitetea, eh. wanisikiza hao jamaa, wanisikiza waache, wamwache mtu eh basi naona alhamdulillah, Mungu nika nika ama bwana, wakafanyiwa hiyo vituko kama mara tatu hivi eh, wakapigwa sio mimi nika kupigwa kabisa, moja akashikwa Regal Regal Cinema hapo Regal eh, Regal Cinema, nakumbuka hapo eh. akashikwa moja, akapigwa mimi nikamsaidia eh mmoja akashikwa Kenya Cinema huko kaunti kabisa huko. Eh, Ndio Kenya Cinema kule. Nikamsaidia. Sasa sasa, sasa mzee wangu, hebu ngoja kabla hujaendelea mzee wangu. <laughs> Eh, eh, eh? Wajua wakipigwa wanapigwa kweli, sio filamu ama mchezo wa kuigiza. Unajua ni jamaa alikuwa ni wakora wale Black Power. Hey, Black Power nakumbuka magenge yao yalikuwa kitajwa. Eh, ilikuwa mbili Black Power na Congo by Force. Eh, Congo by Force wakati huo. Sasa ndio nasema wakipigwa, sio walikuwa wanapigwa kuumizwa bwana. Sasa eh. ndo akiumizwa sasa, ndo mimi kitetea, ndo bendi nikiingia, ndo ndo siku nyingine. Sasa mimi nikienda kuomba bendi, eh, wajua shit <laughs> watu kila huku jana, sasa mimi mtoto nimeshikwa majengo, nimeshikwa nisikia nikapigwa mm. huku jana, mm. sasa. Mimi nikawatafuta mpaka nikajua wanaishi wapi, kwa nini Kibokoni, chini Kibokoni ndio mimi nikaenda kidokoni, baada nikatafuta pale nikapapata, wanaishi ndugu mmoja, watu wote musician. Naam, kuniona tu mm. walisimama wote wakashindwa, eh, wale wako wengine wanakuja na nini? Ndio nikamwambia bwana, mimi ndio kuwasalimia jamani, kwa shikamoo bwana, ulisha ulisha ulisha bila kwa hayuko. Naam, nikasema nikawasala nikasala ilikuwa tukipita na wale jamaa jamaa wengine, William nini, nikawasalimia bwana, shikamoo Josh, hata sijui jina sana. Ndio nikashuhudia jana, shikamoo bana, habari hapa Ah, vipi kijana? tuko salama bwana. bana, kwani nyinyi wale vijana mliwafanyaje? Mbona itabidi muhame hapa? Naam wale wale wale wale vijana wale? Mm. Wakasema ah, hata wale vijana wajui wanatupiga tu bure. Ndio. Eh, nikasema tu wapi? Wasema ametoka kidogo. George Peter. Eh, Wilson Peter sasa. Wilson Peter ndio. Ndio alikuwa kiongozi. Naam. Ametoka kidogo lakini atakuja baadaye. Mwambie mwambie basi, mwambie kesho nataka kumuona kama saa saa tano hivi hapa. Naam, haya, mimi nitatoka mhm saa tano kamili, mimi niko hapo nikamkuta Wilson, ndio simjui kwa jina, simjui jina. Naam, ah, nikamkuta bwana, nikamwambia basi, wewe ndio ndio kiongozi wetu tunaitwa Wilson, kaambia bwana, mimi ndo from Malanga bwana. Naam, kwa leo ni sijana mimi niliwafanya nini, ndio wakasema hata kwa juu sisi tunafanya kitu ile vijana, ikaambia sasa, hawa anasema yeye Muhame hapa Kenya, ndio Tanzania eh, basi Muhame hapa Kenya bwana Ai, lakini fanyeni hivi, siko vibaya, fanyeni hivi. Naam, mimi ndio musician. Mhm, kwa mfano mimi nikiingia hii bendi yenu hamtaguswa tena hapa Kenya. Ndio wakasema leo leo ingia <laughs> leo leo ingia, eh, ndio yani kwa usalama wao kabisa, maanake wale mabwana mm. Kwa ufupi bana ni ndefu, ndio kupotea nafasi ongee bana, mimi na ndefu sana. Ah, ah leo siku yako bana, leo ni siku ya Tom Malanga, tusikie safari yake ya muziki. Sasa bana, wale mabwana kaniambia mm. kile kijana wangu mm -hmm. na, na, na siku hiyo mimi nilikuwa nimekapa age moja na William na William Peter mdogo wao ndio, na chochipita Peter alikuwa anampiga besi wao, naam, na mimi napiga besi ndio wakanambia bana, leo leo kijana huyu ndio unapiga nini? Nikamwambia mimi naweza kushagusha pesa hiyo, siseme kama anapiga besi na haja kusikia, ndio sema mimi nakushagusa besi. Mhm, wakanambia basi fanya hivi bana, wewe kwanza sasa wewe ni mwenzetu tunapiga Likoni, kunaitwa Likoni ba ah, sorry sorry, Ukunda Ukunda ndio ilikuwa ni siku ya show. Naam. Makadara sio Mombasa, kwa leka Makadara. Eh, Makadara ndio. Sikukuu Waswahili Waswahili. Eh, ndio ndio wanafunga magunia halafu wanapiga dende huko kuingia shilingi mbili mbili, watu wanaingia, lakini shilingi ngopa shilingi mbili pesa mingi na eh, pesa nyingi wakati huo, pesa nane na nini, sasa kaipata shilingi mbili mm. fanya tikiti kijana ukuje huko, ndio basi bana. Mimi siku hiyo ilikuwa ni siku ya <coughs> sore bana, sisikii vizuri kidogo, pole kidogo, pole pole, afueni haraka. Basi bana, mimi nakata shilingi mbili bana, fanya tikiti hiyo ukuje huko, ndipo unaitwa Riziki ba Naam, 71 hiyo 71 ndio mimi nikaenda bwana, mm -hmm. nikatafuta gari, nikaenda kafuta feri pale, nikapanda kwa jumba kwa gari ya ya ukunda huko, mimi kaenda, nikaenda pembe, nimeenda mapema, naam, kama saa saba mimi niko huko, mhm unajua kitata kitu paka wewe eh, paka urauke paka urauke. Ah, ndio eh, mhm. hata hata mtu kwa sababu kuna kazi lakini kazi ni saa 11 asubuhi, ndio ndio basi bana, mimi kaenda nikangoja nikangoja mpaka saa 12 ndio kigari cha sio kinaingia, naam oh, basi kuja tu kwanza, kuja mimi ndio kwanza kutoa vitu mm -hmm. Kumbe bwana alisema unaona, huyu mtoto huyu mtoto kumbe yuko serious, ndio na kazi mm -hmm. serious naam, natoa vitu natoa vitu natoa vitu na kuweka chini, ndio siko ndani, gari, chini, natoa vitu kwa ndani, kuiweka chini naam. Kijana vipi na niko sawa kabisa mm -hmm. Shikamoo bwana, hiyo mimi mkubwa wako lazima umlipe umpe shikamoo yake. Eh, shikamoo ndio basi bwana, haya tukatoa vyombo mm. wakapanga vyombo hapo, wakafunga vitu mm -hmm. saa saa moja moja wakaja kama kumi na mbili nusu ndio kaza kazi. Naam, sasa wakanipa kazi mimi kazi ku, ku, kushona yale ma, magunia matundu, matundu matundu zile za magunia, ndio mimi niko ndani mm -hmm. Sasa wale watu ambao wanashughulia nje ambao hawalipi, naam, mimi ni nishone ile tundu pale, ah, ndio na chungulia chungulia, naangalia ah, huyu mtu anachoona. Sasa mimi nilikuwa nikichungulia, nikaona mtu ana amekodoa jicho, anaangalia kwa ndani, naam, napiga ngumi pale ah, eh, Bwana Tom, ulikuwa na uhuni mwingi sana mzee Tom. Kumbe kwa bado jamaa wananisoma wale babana. Eh, ndio. Wanaangalia tu siku mtoto hmm. ni mkora kwa yule jamaa. Eh. <laughs> Napiga ngumi pale bwana mimi Mhm. napiga ngumi pale pole bana, pole, si twende nalo. Eh. Napiga ngumi pale bana, napashona na ngenda pale tena ngenda pale kufika kama saa tano nusu hivi. Naam, ulishona kaleta. Mhm, ndio kijana. Mhm, kijana, kuna nipo gari kupiga wewe, ndio Oh, hapo ulikuwa hujawahi jaribiwa kupewa gita kupiga? sijapewa. Naam. Ndio jaribiwa sasa siku hiyo. Mbele na mm. watu wamejaa. Ndio. Natarajiwa. Yupo kana atapiga jimbo jimbo la Baka alikuwa anapiga jimbo la Jamhuri sasa hivi. Naam. Mm, sasa zao. Ndio. Sasa nikasema Blandina anaweza piga. Mhm. na kipande kipande cha papa kile. Kipande cha eh. papa. Cha na kumi. Eh, ndio. Eh. Nikataja kama rekodi tatu hivi. Mhm. Akamwambia ndugu yake George George, hebu mhm. piga mtoto. Mhm. Nikapewa gesi, na ni kubwa na kuliko. Ndio. Nikapewa kitu nikakaa. Mhm. Nyimbo ya kwanza, copyright. Mhm nyumba ya kwanza nikapiga copyright, ndio ya pili corporate. mm -hmm. George, kuanzia sasa mhm. huyu mm -hmm. mtoto ndio mpiga wetu, ndio tafuta kazi yoyote ambayo utakuwa unafanya katika hii bendi. Naam. Ah, George pia ila anaambia ndugu yake, eh, ndio kuanzia sasa hii gita mpatie huyu mtoto. Naam unakabidhiwa gita waziwazi hapo sasa, anaambiwa baada ya Haya, moja mhm. kitu cha malisha kile sasa, kuanzia kesho unaanza mazoezi vizuri, unakuwa wewe kupiga wetu. Sasa ukipati, ukipa, ukipatiwa bezi kama hivyo, na yule aliyekuwa anapiga bezi ana, atakuwa anapiga chombo gani kwa wakati huo? Sasa baadaye ndio George akaambiwa mm. atafute kazi ya kufanya kwa hiyo benchi mm -hmm. akabidi awe mwimbaji uh -huh alikuwa haimbi ndio, alikuwa ndio mimi kupewa besi nikaenda ile kalipa kwa roho yake nzuri nikaenda besi akamwambia kaka mimi nda naam kweli George ndio basi baada mimi nikaingia bendi kaingia bendi mimi nikaambia wale wale vijana wenzangu wale naam wale wakora jamani sasa mimi ile bendi nimekaribishwa ndio msiwapige tena wale jamaa, ah, ni wenzangu wale. Eh, eh, eh. Tena hata mkiwaona kwanza, muwambie muwambie, sili mmechukua kijana wote wa mtaani. Mm. Sasa nyinyi ni ndugu zetu, hatuwapigi tena, mambo maisha Ndio unaona bana, na nakusikiza. Basi bana, tukakaa mwezi wa mwaka mwezi 72 naam tukienda Tanzania, ndio tua mm Sasa ya hiyo bendi hasa ni mission people mm -hmm. Ah, mission wengine pale waliondoka bendi eh, naam, tukabaki watu waende tu, tukabaki mission Peter, George Peter, William Peter, Tom Malanga na Rashid Juma, ndio Rashid Juma yeye alikuwa kazi yake ni kuangalia angalia vyombo, kusetisika vyombo na kupaka kwa geti mlangoni huko, naam, Rashid Juma ndio hata yeye hajaanza kujadiliana hata Ndio. Basi bwana tukaenda Tanzania. Naam. Kwa Tanzania hapo hapo hapo hapo mnajiita Arusha Jazz bado. Mnajiita Arusha Jazz. Eh. <coughs> Mnajiita Arusha Jazz. Ndio. Tukwenda Tanzania watu wangapi? Watano. Lakini mm. huyo wa tano hapiga hapiga bizi kana kana kwa hiyo tunapiga kwa nne tu. Ndio. Tukaenda kufanya tour. Kwenda Tanga. Tukapiga Tanga hapo kwa dansi ya harusi. Mhm. Mm sasa elimu eh, yetu ilikuwa ni kumchukue anaitwa Umar Shaban. Umar Shaban profesa. Hata hajakuwa profesa bado. Ndio. Anaitwa tu Umar Shaban. Naam. Alikuwa kwa alikuwa bendera ya jamhuri na yeye pia. Ndio. Na mwingine anaitwa Elias John. Mhm. Mm Mpiga saxophone. Naam. Tukaenda Arusha eh, hapo Tanga tukakuja kwa tukapiga kwa dansi hapo Tanga baadaye. Naam. Eh, wale mabwana wale wale mabwana ah mm. mimi mimi asubuhi naam, nikatuma na Wilson ndio unaona ile nyimbo fulani bana, barabara ya kumi na sita Tanga huko, ilikuwa ni kilabu cha Jamhuri Jazz ndio nenda pale, kuna jamaa mmoja ana nywele nyingi mweupe, huyo jamaa mhm, mwite pembeni, mwambie bana, mimi nimetumwa na Wilson Peter, anataka kukuona. Ndio eh, sisi ni bendi, tumekuja kutoka Mombasa, Kenya, Mombasa Kenya huko, naam sasa tutakuja kukuona bana wewe na Elias Chongo. Ndio tunataka kuondoka na nyinyi leo, tunaenda tunaenda Muheza. Mhm, Muheza kwa tunaondoka na nyinyi leo. Naam, na hao jamaa walikuwa kweli wanataka kuondoka, kwa hiyo wanataka kuacha bendi wajunge na hao wenzao, mpaka yani wenzao wa zamani kana wiki ilipita. Ndio basi bana wale mabana tukapiga sisi harusi mm hawakuja kwa wale basi, wangekuja tuna viongozi wao wangejua, ndio. Lakini tukapoondoka tu tuliondoka kama kama jioni jioni hivi, ndio kuondoka kwa bana, tukakuta mbele wamebeba mabegi zao, tukachukua tukaenda wapi? Tukaenda tukaenda Mwenza Mwenza eh eh, tukapiga hapo, wakati watu wakutana nao hapo njiani, tukachukua ndio tukaenda nao huko tukakaa tukapiga dansi kweli siku hiyo hiyo. Naam. Siku ya pili tukaondoka tena tukaenda Mombo. Ndio. Basi baada baadaye tukafanya tua Tanzania, tukaenda pale Dar es Salaam, tukaenda mpaka Moshi mpaka yaani tulitembea. Mlitembea? Halafu tukarudi tukarudi na hiyo njia tena mpaka Arusha tena tukavuka na mpaka mpaka Nairobi. Naam. Kwa hivyo mimi ndo nimeanzia miziki yangu hapo. Naam, nimekupata sasa. Kuna, kuna kitu kabla hujaendelea kidogo eh? kuna eh, kitu nataka kukielewa. hiyo hiyo siri yako ya kuwa wewe uliweza kuwatuma wauni waende ukawapige wale, ndio ili wewe uingie pale uwe mtetezi wao, waliwahi kujua eh, baadaye ama hawakuwahi kuijua hivi? Walijua baadaye, baada sasa baadaye mm -hmm hao wakona wakaja kwa nyumba yetu pale kwa tunaishi, basi baadaye tulipiga pale pale kwa Sports View, Sports View pale eh karibu na Vatican School hapo, ndio tukacheza hapo, wale wakora wakaja. mm -hmm. Bahati mbaya mmoja wetu sisi anaitwa Alex John, naam alikuwa ah, anatembea na msichana mmoja wa huko Majengo. Sasa huyo huyo yake huyo bwana akaja akataka kumpiga yule jamaa, ndio mimi nikaingilia hiyo ngumi tena, naam ndio jamaa akafichua hiyo mambo, akasema wewe tu malango, sisi tutakushimu, naam na wewe ndio umefanya mpaka sisi kwa kuingiza kwa IBM. Sasa mabwana wanaenda na madada yetu, halafu wewe unaangalia tu utatuangalia na unajua madada yetu wote tunawajua. Ikata sisi nifanyeje sasa? Dada yako mwenyewe dada shapenda, dada yako mwenyewe shapenda, huyu mtu mtafanyaje sasa? Eh, mtafanyaje mimi dada? Ikabidi siri fichuliwa, fichuliwa pale bana, kama bana sisi ndio tumekuweka hapo bana, wewe ndio umefanya nini? Nikamwambia sasa, una una una una una una mtama ndio na wana wewe bana ndio mwezi wako ndio ushapata ile bendi ishaingia. Basi bana, ni hicho ndugu yangu, ndio sasa Tom, eh. mimi nimefurahi katika huo ni utangulizi ambao ulikuwa nimetaka kuujua. Sasa hmm. Najua baada ya kuwa na Arusha Jazz hivi kuna kipindi kimekuwa imekuwa Simba Wanyika. Nataka nijue ilikuwa lini Simba Wanyika? Haya, baada ya kuwa hiyo Arusha Jazz mm -hmm. wanapachukua katika kuchukua Omari na Elias. Naam ishirini hiyo ndio sorry, sefente tu naam, mwisho mwisho kama mwisho mwisho sasa, kama inaenda sefente tiri sasa, ndio tukakaa Wilson akafanya mkutano sote, tuko Sports View Club sasa, Sports View Mombasa hapa eh, Mombasa hapa tumetoka Likoni, mhm, tuko Sports View naam. Wilson akatuita akasema, jamani, sasa kwa kwa hii bendi sasa vile imekuwa mix mix, tuko mchanganyiko, ndio huyu kijana Mwananga huyu ni wa hapa mm -hmm. na sisi hatutaki kila mtu ajue hii bendi ni kutoka Tanzania, wanajua tayari ni Afsajaki ni Tanzania, lakini sasa tufanye tu ni tuibadilisheni jina jamani, tuwe Simba wa Nyika, ndio maana Simba hana kwao bwana. Simba ni eh, Simba. Hata Simba Ulaya, Simba Ulaya akija Kenya hapa ni Simba tayari. andika kwa mbona kama huyu ni Simba Ulaya ama huyu Simba wa Tanzania ama Simba wa yaani Uganda. Ni Simba Simba. Simba ni Simba. Jamani hii bende tuiteni Simba wa wanaita. Naam. Unaona bwana. Ndio jina likaingia hapo. Jina kaingia ya Simba wa wanaita. Aha. Sasa hapo. Naam. Tuko wangapi? Tuko Wilson Peter. Mhm. Mm George Peter, George Peter Kinyonga, Komalanga, naam, Shabani, eh, Omar Omar Omar Shabani, naam, Elias Joni, naam, William Peter, ndio, Rashid Juma, mhm Mm na Hassan jamaa moja mdigo alikuwa anasikia alikuwa anapiga ana anajifunza kupiga piga tumba. Naam na Joseph Justus jamaa moja mchezo fulani kitembaji kitembaji, lakini hajaanza kuipa. Ndio hata bendi ya Simba Wanyika ulikao wewe, hata kama ulimfikisha namna gani, huwezi kubadiliwa kuipa kuingia na benchi Ndio sababu ndio wakawa wanajitosha. Naam, waimbaji wawili tu, ulisha na George wakisimama pale wa Kimba. naam, utafikiri kwa kumi ukiwa kwa nje huko. Sasa ngoja nielewe kitu kimoja hapo ni Simba Wanyika tayari imeshatengenezwa. Labda wewe wewe unapiga una, bazi mpaka sasa hivi ulikuwa unapiga bazi, si ndio? Eh, na katika kupiga hii bezi, labda kuna nyimbo gani katika Simba Wanyika ambazo uliohusika uli kutunga, ama wewe unapiga tu ama pia unatunga? Kule kutunga alikuwa wanatunga wenyewe na mabwana, ndio usipita na anatunga hata chochote alikuwa hatungi pale, ametunga tu ruhusa kupita peke yake. Naam na nimepika rekodi nyingi sana nyingi, lakini kutoka baada ya sisi kutoka ndio katika hii nyimbo ya shilingi ya ua sikuhusika hapo. hiyo nyimbo ndio mlitoka pale mnaitengeneza lewanyikanini nini kilitokezea? Eh, kulikuwa na sintofahamu fulani ama ilikuwa eh, ni kukua tu? Yes, hapo, hatuelewani. Ndio mkubwa wa bendi yeye akija pale anapiga tu, anapiga rekodi zake kadhaa. Ushampita sasa, ndio anapiga rekodi zake kadhaa kadhaa kadhaa kadhaa, na mwacha George anamaliza, anachukua presha hapo mlangoni, anaenda zake. Naam, sasa si wengine tukasema sasa, jamani, eh, mm. sasa jamaa ametujeleza muda mrefu, mm. <coughs> ametujeleza muda mrefu. Naam, kwa nini sisi tusiwachana watu hawa mandugu hawa? Ndio George Peter au ah, Wilson Peter, George Peter na ule pale, Peter, watu tusiwachana watu hawa watu, ndio tugeni yetu. mhm sasa mimi ilikuwa ni mgumu sana kunishawishi mpaka niwachane na wale mabwana, ndio walioleta hiyo mambo ya kushawishiana. Ni, ni, ni Rashid Juma naam, na sijalizua sijalizua ndio kupiga Trump naam. Wakasema sasa, huyu bwana huyu Trump pata tuende naye kwa pole pole sana, huyu bwana ndio akubali kwa sana, huyu mabwana maana mabwana ni kama ndugu zake, ndio ndio bwana, ndio tumfunge, yani tumwingie kwa polepole polepole. Naam, naam, naam. Sio hata sisi tukiondoka bila wewe tena itakuwa shida, ndio ndio bwana, lakini sadaka wote Naam, ndio bwana, ndio bila hivyo itakuwa shida kidogo. maana haya kila unashiriki bwana, wewe unashiriki ni Naam, tunaongea kile sasa, ndio bana namna yani bana saa jamaa bana huu ulichana nao tuvaze yeye huu mhm Nono bana Ah, nacho kile lugha ukizungumza unazungumza kama kichina hiyo lugha eh? <laughs> unaona bana kila mara kisasa eh Nono bana kwa nini jamaa bana situanze tu yetu sisi naam labda baada vile anatuonea mapesa hakuna tunanunua chakula tu kwa nyumba tu na tunajeziwa chakula ndio mm. eh mhm mimi kweli kichwa kaniuma kweli, kasema ah, jamani, mimi niko tayari. Naam, uko tayari? Mm. Akaenda kambia sijalizua, akaambia na phone. Naam, eh, jamani, sisi tuko tayari bana, tusende eh, hii Friday inakuja, tusende kazi. Naam, eh, hapo ndo tufanyaje? Ndio haya bana, sende fika sisi sisi tukalala hapo bana wakaenda wakaenda watatu kufika huko sawa sawa, imefika wengine hawako, watu haonekani, haonekani watu mm basi wakakaa kama saa tano zilishona, akarudi kwa nyumba kuja sisi melana ndio wakati mwingine wao oh, hao vijana ndio wanajua sasa, eh, watajua mimi ni jenga jenga, mimi ni nikijenga, ndio sisi tumenyamaza tu. Mhm, unaona bwana tumekaa tumekaa tumekaa tumelala. Asubuhi mhm, kabla ya hakujakucha mapolisi hawa ndio mapolisi jamaa ana anaambia alikuwa na mama moja kidogo mshito mzito huko Nairobi huko. Ndio ndio. Sasa huyo mama anasikika sana ya kijata huko. Mhm. Mm rangi ya kijana atakuwa anasikika sana mama. Naam, naam. Akienda polisi asema kuna kijana anamsumbua kule, nataka mwatie ndani sasa hivi. Ndio. Eh, bila mzuri cha kitu jimu washike tu mwatie ndani mpaka mimi niseme ndio atoke. Tukashikwa bwana, sisi wote bibi mzima, mimi Rashidi, Umari, nani wote tukashikwa, tukapelekwa kuna police station moja hapo Old Area. Naam kwa sasa hebu kizima, hakuna hakuna mashtaka yoyote, tunalazwa tu, unaamka unalazwa tu, amka alazwa tu. Hakuna mkubwa akasema kwa kuna kuna sherehe ndio ndio watoto tukasema mzee bana, sisi musician naam, kuna benda ya sibonyika ni kama ambayo tunalazimishwa na sisi benda tutaki, ndio bora bana, hata kiongozi ndio na na bibi yake ndio hapa baadhi, ndio bana, nakusikia ametuleta kwa bahari na sisi hatuna baya na hao na sisi hatutaki bendi yake kidogo kidogo mzee wangu eh, kidogo eh. mzee wangu eh, eh. Msikilizaji, kama unashangaa, niko na Tom Malanga hapa, ndo anatupatia safari yake ya mziki. Ni mwanamziki ambao kama unasikiza kwa makini, amekuwepo kwa Arusha Jazz, amekuwepo kwa Simba Wanyika, mpaka sasa hivi amefika katika hatua ya leo Wanyika. Ni katika maana kubwa tu ya kujua historia ya mziki na bendi hizi, kwa wale wanamziki ambao wapo mpaka sasa hivi wanatusimulia. Kwa hivyo usishangae, ni Baraka FM 95.5, ni Baraka FM, uko nami mzee wa kiti, kipindi ni Rumba Explosion 95 95.5 Mombasa na viunga vyake, 99.3 eh, Malindi na viunga vyake. Kitengo hiki ni msanii tunayemwangazia wiki hii, si mwingine bali ni Tom Malanga. Twende nalo mzee Tom. Ndio bwana. Mhm, mm mko ndani hapo sasa mmefungwa. Kisha na maana mnataka kutoka kwa Simba Wanyika, inabidi kiongozi kwa sababu yuko na uhusiano tu na mwanamama fulani ambaye ni mkubwa wa, wa, wa, wa polisi. Sasa mmeshikwa ah, nyinyi mmetiwa ndani. Ah, ah, eh? Hata sio mkubwa polisi. Ndio. Huyo mama alikuwa ni mama tu wa kawaida. Eh, ndio ndio lakini enzi eh, hiyo ya kizamani ilikuwa kidogo oh, oh, kama una kanguvu kidogo kusema. Umesema umesema ndio, na ushawishi hata nasema tu kama hiyo Baraka FM pia anataka ifungwe leo, eh, ndio inafungwa enzi hiyo, lakini eh, enzi hiyo ndio enzi hiyo eh. Sasa wale mhm. mabwana mkubwa wao wakatuliza vijana, kuna nini endelea? Kwa sababu wana sisi tumeshikwa mhm. na hakuna makosa sisi, hatutaki bodi ya Simba, anataka kujitoa kwa ile benchi ndio na kweli mko hapa, kila kitu bali tupo hapa. Mhm. Ule mzee akauliza mkubwa wa hapo. Naam. Wa hicho kituo ni nani ameleta wa vijana? Ndio. Nani kituo wa amri ni fulani? Naam. Akaitwa mtu. Mhm. Akapawa ndio mtu ambaye wafungo kwa nini? Oh, hivi na hivi na hivi na hivi. Akaambia haya waita wakubwa kuja hapa. Ndio. Wakaitwa Wilson Peter, akaitwa yeye. Mhm. Na na mjaka yake wakaja. Naam. Mmoja akaulizwa bwana, hawa watoto umewashikia nini? Naam.

<coughs> tukaambiwa sasa tutawapa polisi ndio ambayo tunaenda kushikozo nguo mhm. watu wanasema tu Malanga nenda wewe wale wenzangu sasa naam wakasema Malanga nenda wewe nikachukua polisi nikachukua polisi wawili na gari ya polisi mpaka wapi ilikuwa tunakaa Nairobi West ndio Nairobi West ya eh? naye naam Nairobi West na na na leo tukaenda bana nikakusanya zile nguo ya yule ya yule ya yule ya yule ya yule ya yule ya yule tukatoka pamoja tukachukua na gari tena vile vile tukaenda kamsa nikaambia polisi mkubwa wa hapo hicho ndio sio sasa sio shughuli haya jamani uniform za bwana ni hizi hapa hizi hapa ndio ndio hizi akauliza bwana mbona ndio hizi hebu tuangalie akapanda ndio hizi kwa hiyo vijana mshosha mshomalizana hao eh kwa hiyo lazima aenda wanaweza enda eh, wanaweza vijana kuanzia leo mmeruhusiwa ndio unaona bwana mkawachwa huru mkawachwa huru mhm kuachwa huru sasa hapo hapo sasa kuna kuna mtu mmoja alisikia hiyo story. Sasa na huyu Marshabani naam alikuwa naye pia na mama moja kidogo na rafiki zake, ndio ndio, akasema vijana, chukua ni hoteli, hata msurudi huko huko kwa tukachukua baadhi zetu, mchukua hoteli, mimi ndalipa, Akalipa mwezi mzima hoteli, naam, mbei, naam, naona bana, hoteli ya chini kwa chini, ndio kaidi huko, mhm. fanya mazoezi huko tunafanyiwa ni mazoezi huko. Ndio sasa sisi tukakaa chini, haya tukapata ile nyumba, kupata ile nyumba mm -hmm. sorry, hata Songong hata Songong inaitwa nini pale, inaitwa unaona Kenyatta, ah, ndio kuna eh, kuna sketch hapo, kwa ajili ya wangu ni nimefanya, hamna wasi, twende tu kwenye story. Ehe, haya mhm. sasa tuko huyo mama katudishia nyumba hapo, ndio nyumba ya mwezi, naam, nyumba ya mwezi, lakini akailipa kama miezi mitatu. mhm haya, tukaenda sisi, tukaondoka kwa tukakaa kwa hiyo nyumba. Sasa ndio ngumo ngumo estate, ndio ngumo estate, naam, nyumba ya ya watu hapo, lakini ilikuwa kidogo ndio mama hapa. Sasa nataka nipaelewe hapo ili tu, tuipeleke mbele kidogo eh. Hapo sasa ndio yeah. mnaenda mnatengeneza leo Wanyika. Yes, Wanyika sasa. Profesa Shabani Omar Shabani Tom Malanga Sijali Zua ndio nani mwingine? Rashidi Juma Hasani Hasani na Joseph Jackson. Ehe, sasa tumefika pale, haya nyuma ndio hiyo, kishaingia ndio sasa, hapo hatuna solution. Mhm, Umara anapiga Umara anapiga rhythm, mhm. anapiga bass, hakuna solution. hakuna solution, ndio sasa bana, tukapiga vitu hapo, tukaambiwa bana kuna jamaa mmoja amekuja yuko Garden Square anaitwa John Ngereza. Ndio John Ngereza eh, ukimpata huyo na na, na, na huko bado anapiga hivi ndio, lakini jamaa kama ambaye anagusagusa solo ndio, ukipata huyo tunaweza kuona tutafanyaje mwisho huko. Ndio, ndio itatoka mimi na asialijua ndio, ukienda garden square naam hiyo bendi inaitwa Bwambe Bwambe. Bwambe Bwambe, eh, nimesikia. Wanapiga hapo wa Kongo. Ndio. Wazee fulani wanapiga hapo. Mm. Eh, kigine kembamba kamekaa pembeni anapiga rejim, ndio tukwambia baada ile jamaa anapiga rejim, niunde pale eh, ndo fulani yule, ndio ndio basi. Shida tatu kwenye tunakuja bia yetu bila wenzangu bila moja moja, naam, tukatumana mpaka kupumzika, tukatumana weka hadi ndugu akaja ilipita jamaa, naam, akaja jamaa akaja akakaa kumlia bia na ile bia mbili, ndio unakuja nini baada, oh please please na mtaimili mhm, baada sisi baada mimi natoka Malanga naomba leo tusaidizi huwa sisi ni, ni tulitoka tulikuwa na Simba wa Nyika. Naam. Unaona bana? Eh? Ndio. Lakini naona nimeenda nimeenda mbali sana. Mhm. Wacha -hmm. kidogo. Naam. Huyo bana pole poleni, poleni wasikilizaji wote, poleni. Naam, na tunakupata. Wacha rudi kidogo. Mhm. Huyo mm -hmm. Uingereza. Naam. Tumemchukua bado tuko Simba wa Nyika. Ndio. Nondo nika tukakaa kwanza sisi watu wengine kabla sisi bado tumeiunda na tuko mle ndani ya Simba Wanyika, Tunaunda bado tuko mle mle ndani. Ndio. Tukasema sasa haya tutaka kuunda bendi, mimi sisi huyu Reed mimi ndio solo kwa hapo Naam. Tulikuwa kwa jamaa moja anaitwa Jereza kwa Mario Square. Mm. Simba Bomba Club. Sasa ngoja nielewe kitu kimoja, kwa maana tu, tu, tu, mimi haja yangu kubwa ilikuwa ni tumetoka eh. kwenye Arusha, tumetoka Jamhuri, Arusha Jazz, tumekuja eh. Simba tumeingia tunatengeneza Lewanyika sasa hivi. Sawa sawa. Sasa hii Lewanyika hii ilivuma pia sana. Wacha tuseme tushaanza kwanza. Haijaanza bado. Haijaanza lakini tushaelewa. Hapo hapo si ndio kipindi alijua bado, tuko Simba tu. Lakini ndio baada hapo mlijikusanya kusanya kwa sababu ya matukio mkatengeneza lewanyika tunaipeleka tu mbele kidogo, haina wasiwasi, maanake tunachukua ile taswira tu. Alafu sasa baada ya eh. Lewanyika Lewa, eh. Lewanyika nini kilichotokezea mpaka ikaja ikawa ika, ika kama haipo? Maanake iliwika sana, hilo sio la, ku, la kuregelea, lakini kipi, nini eh. kilichotokezea labda ikawa ndio haipo tena Lewanyika mpaka sasa hivi mmeitengeza nini? Lewanyika haijapotea bado, mm. ah, ah, baadaye ilikuja kweli, ndio toka wenzetu wakaanza kuanza ghafla ghafla, kwa sababu yule huyu ameenda ghafla, huyu ameenda. Naam, eh, alianza nani? Alianza alianza Johnny, eh, alianza Profesa Mari. Naam, eh, mm -hmm. Naam, akaja Chika, ndio eh, Mohamed Chika, eh, Mohamed Chika tayari Sajima alikuwa shatoka yeye anaunda yake, ndio Super Wanyika, Super Wanyika, eh. naam, na yeye pia akapata ugonjwa hapa, anaenda akaenda kwao, anaenda akaenda kaaga na yeye. Naam, unaona bwana eh? ndio hiyo ndio kidogo ilisimama, ndio karibu watu wengi walienda enda ghafla. Naam, watu walienda mhm, ikasimama mhm, hata sasa tunasijalizua. Naam, tunaona tunasijalizua kwa sababu sasa bendi bado amesimama muda bwana, na sisi bado tuko hai na bendi ni sisi, ndio bendi sisi, bali sisi ndio tulianza bendi na tuli fanya hivi, tulifanya hivi, tulifanya hivi. Kwa hivyo hii bendi bendi haijakufa kwa vile sisi bado tuko ndio, bendi ipo, bendi haijakufa, bendi ipo. Kwa hivyo tunavyozungumza sasa hivi leo Anyika ipo iko tena iko tena iko sawa kabisa, ndio ambapo hata leo tukisema mnaitwa sehemu fulani, bwana, watu wanataka kusikiza nyimbo za Leo Anyika, muko nyinyi, mtazipiga vizuri sana. Basi sisi wenyewe tuko pale pale, ndio tumeigizwa tu, tuna tukapata piga solo fulani anaitwa Tuesday. Naam. Ndio jamaa hapa anapiga rhythm kwa Maroon Commandos. Ndio. Nafikiri na yeye huko anapiga solo. Naam. Eh. Sasa Tom, eh, nataka nipa, nipatie nafasi wasikilizaji wangu, msikilizaji wangu, labda kama ana eh. swali yataka kukuuliza, labda kuna kitu anataka kujua, maanake kikubwa nilikuwa nimetaka kutoa kupata ile taswira ya ile safari yako ya mziki. Tunashukuru sana, tunashukuru sana, tumejua mengi ambayo tulikuwa tuyajui. Najua kuna mengi eh. hatujayasema, lakini wacha tupatie fursa msikilizaji pia aweze kuuliza swali. Haya, niko tayari. 0722479800 ama 0733579800. Niko na Tom Malanga ambaye ametueleza safari yake ya mziki Je, unalipi la kumuuliza? Halo Baraka FM. Nzuri sana. Salamu. Naitwa Wilson. Naam Wilson. Eh, nauliza sasa kufikia kwa sasa hivi Tom Malanga, hiyo bendi yenu inapatikana wapi? hasa pengine mtu akiwataka kwa haja fulani. Mr. Tom, umesikia swali hilo? Eh, eh, nasikia bwana. Bendi bwana, sisi tuko Nairobi. Mhm. Okay. Hatuja hatuko hatuko hatuko permanent pahali pa kucheza. Ndio. Lakini tuko Nairobi tunacheza tunacheza makoli makoli kama hii eh, hii December hii tulicheza Nakuru. Naam unasema cheza makoli tu makoli, hatuna hamna sehemu maalum, ndio hatuna mahali maalum eh. Naam, Wilson bendi iko bendi iko mimi Wilson, umeelewa? Ah, safi sana eh, bwana Wilson, umesikia bendi ipo, hawana mahali maalum, lakini ukitaka unawapata, wako Nairobi. Nani mwingine ana swali? Tumsikize. Halo, Baraka FM. Halo, halo, naam wewe ni Ali Masembe kutoka Kwale? Yes, Ali, karibu. Asante na ulizaje? Naam. Katika hii bendi ya Lesu Wanyika akina Tom Malau. Naam. Ni wangapi sasa bado ni wazima kwa sababu naona namba kubwa washaenda mbele za watu. Ndio. Safi, safi. Utomo umesikia hapo? Eh. Anauliza, anauliza katika ile bendi ya leo Wanyika wangapi bado wapo sasa hivi? tuko tuko mimi to Tomalanga. Naam. Kiongozi sasa ni sijalizua. Sijalizua ndio. Mimi na sister nimemliga. Ndio. Mimi na sister ndiye. Na kwa hivyo kwenye ile original kuna wewe to eh, Tomalanga na sijalizua. Sijalizua. Mhm. Mm na Hasani. Naam. Na na Joseph kwa naye lakini yeye yake ameenda amerudi nyumbani Tanzania Joseph. Na Rashidi Rashidi kwa Mombasa yeye ni mkulima sisi kwa Mombasa. Okay wote tumebaki kama wanne hivi, kama wanne eh. Sawa, asante sana. Swali lingine la halo Baraka FM. Ndio kiti. Naam nakusalimia tena, nakupongeza sana. Mimi nimesikia raha sana kusikia sauti yako tena, nakubali kabisa hapo mambo vile yanakwenda, mzee wa kiti. Asante sana. Nani mwenzangu? Mumtazi ndani ya Bomani mzee. Karibu sana mzee Mumtazi. Ah, thanks sana buda. Safi, una swali kumuuliza Tom Malanga labda? swali mimi kwamba ni kwamba ni swali langu ni kumwombea maisha marefu, yani hata kama ni kurudi, yani rudi, yani kamili gado kama kawaida. Yani safi sana Gumtaz. Asante sana. Safi safi safi sana. Tom, umesikia unaombewa maisha marefu bwana. Haya, asanteni bwana, asanteni sana ndugu yangu. Nasema amini bwana. Haya, niko hapo niko salama, nashukuru Mungu, alhamdulillah. Amina. Alo Baraka FM. Alo Baraka, Baraka fm Nzuri sana mzee wa analog kwa Bamburi. Karibu mzee wangu. Nimekaribia sasa. Huyu mzee wangu nimemsikia historia akitoa tangu mwanzo mpaka saa hii. Naam, lakini hakuna mahali amesema kuwa tulioa, mimi nilioa wakati fulani nikapata kijana nikapata msichana, ndio yani alioa. Hawa watu huwa hawaoni kama ni wale wakuwa ni apata msichana azaonayo amache, maanake sasa hatujui tom wale wenzake wana watoto. Unajua watoto wao wako kwa misiki, ama hakuna ambaye anayecheza na, na mtoto wake. Tom, umesikia swali hilo? Bado usijasikia vizuri ndugu yangu eh. Huyu bwana anauliza eh. amesikia ukizungumza historia ya mziki lakini hajasikia mahali ukisema kuwa huyu alioa hivi ana watoto, huyu alioa hivi, ama nyie amuoi. Ilikuwa mimi nimeoa ndugu yangu, naam, mimi nimeoa na niko na watoto watatu, ndio wote vijana. Naam. Sasa hata sasa mimi mzee hapa hapa niko nako hapo. Eh, bwana eh. eh. Safi. Kwa hivyo pia kina George Peter, kina Wilson Peter. Karibu wote tulioa. Eh, ndio. Eh, tuko sawa wote. Watoto wako humu humu. Watoto mtoto wangu mtoto wangu hapa Nairobi wawili, mmoja Mombasa. Ah, sawa. Ah, tunapokea maswali bado. Halo Baraka FM. Ndio. Naam pale ndo katengelekani kama unajivaje, ndio wako pengine na kikundi kile na vijana pengine nafundisha mziki kama huo. Okay, safi sana Tom. Yes, bwana. Bwana nauliza, je, mna vijana ambao mnawafundisha huo mziki kwa maana tu labda ikiwa nyie amuko wao wanaendeleza? Eh, vijana wajua hii kazi bana, mpaka mpaka kijana mwenyewe imeingia kwa roho. Ndio. Unajua kama ukipenda music wewe mwenyewe ulikuwa unapenda music kutoka utoto wako, ndio. Lakini sio kama vile basi musician, mhm, basi basi na kujiingiza ingiza kwa Hapana, wewe mwenyewe tu una unaona yani. Haya bana. Tuko ndani ya Rumba Explosion Baraka FM hapa, tuko na Tom Malanga, mpiga bazi, mwanamuziki wale Wanyika, Simba Wanyika. alo Baraka FM. alo Baraka FM. Naam. Ah, Felix katumbo kutoka Mtapol. Karibu Felix. Nakuuliza hiyo Chama eh, Lenga. Naam. Nataka kujua eh, Profesa Mari Sabani alikuja hapa kifo chake, maana alikuja kupatikana, sikia nasikia alikuja kupatikana ah, maiti yake Kisumu. Ndio. Sasa nataka nielezee ni Profesa Mari ni hiyo Omar Shabani. malanga Ilikuwaje sasa mpaka hiyo nyota ikapatikana Kisumu, na nielezee kile kifo kilikuwa namna gani? Okay, hapo tu basi nitakujua. Safi Tom. Yes, bwana anauliza kuhusu kifo cha Profesa Omari Shabani, anasema alisikia mwili ulipatikana Kisumu. Je, kulikuwa na nini? Kulitokezea nini? Anataka kujua tu. Profesa Omari siku hiyo mm. alikuwa amewacha bendi, ndio sasa baada ya kuacha bendi, sio maana fanya shughuli gani yake yake yeye, naam No lakini sijui alikuwa anaenda Rusia, sijui alikuwa anaenda wapi, ndio atapanda sijui basi hapa sijui treni sijui nini, akaenda Kisumu. Naam, kutoka Kisumu akashuka, ndio sasa katika kushuka sisi hatujui, sisi tuko huku na yeye tayari alikuwa sasa bendi, hata tujui mambo yake. Tusikia tu sisi bado yule mwenzetu anaitwa Profesa Mari amekufia Kisumu na sasa yuko tayari huko, pake ni Muislamu. Muislamu hatukalishi mtu sisi, ah, ndio mtu akienda tu kesho, sisi tu anafukiwa, hata kama sio kwao, kwao, wao, hata kujua tu ndio akashuka Kisumu, lakini hata mambo yake sijui alikuwa anaenda wapi. lakini nimesikia tu alikuwa anaenda hata wapi, ndio eh, akashuka Kisumu. na Kisumu. Mhm. Eh. Naam, asante sana msikilizaji, kama bado una swali, niko na Tom Malanga, najua tuko kwenye mfungo bwana, amefunga bwana, nataka nimwache kidogo. Ushafuturu lakini mzee wangu, najua Ah, kabisa. Wangoja time time za daku vile. Halo Baraka FM. Halo. Halo. Naam. ndio Ndio, nani mwenzangu mwanzo? Kufikia sasa ametoa uh, ah. oh, simu yake naona imekata, alikuwa anauliza swali pale ndio inakuwa namna gani. Mzee wa kiti e, naona kuna wengine wanatuma tuma harafa hapa, kwa maana tuweze kuomba nyimbo tofauti tofauti, lakini tunauliza kwa tuko na Tom Malanga hapa. Halo Baraka FM. Halo. Naam. Halo. Halo. Wewe ni mkubwa nimerudi. Sana Saudia. Naam. Nyimbo gani ambayo iliuza zaidi? mm. Una swali lingine ndio usirudi, yani ndio ndio ulize juu kwa juu eh. <laughs> Ali, Ali. Oe. Tom Yes, bwana. Bwana ni shabiki wenu sana, anasema ni wimbo gani ambao uliuza sana yani katika tungo zenu hizi za Lewa Nyika labda ama Simba Nyika. Eh, kwanza kwanza tuongee mambo ya Lewa Nyika, si ndio bwana? Ndio, ndio. Katika nyimbo zikauzwa. Naam. No ni kama rekodi tano hivi, ndio sana, lakini ya inauzwa sana. Ni nyimbo inaitwa sina makosa, sina makosa, sina makosa. Tulipata gold, naam, na na Paulina, Paulina na Pamela, Pamela na ziko tano, ndio, lakini ambayo inauzwa sana ni sina makosa, sina makosa eh. Ah, Asante sana. Kina shilingi au ua vipi? Ah, ah, hiyo bendi nyingine Sio kuongelea bendi ya ya mkubwa wangu huyo mshirikisha. Naam. Huko sihusiki sana huko, nilikuwa huko na nikawacha. Ah, halo Baraka FM. Halo. Naam. Halo. Halo. Naam, nakupata. Nakupata nani mwenzangu? Halo. mtu kutoka Likoni. Naam, karibu. Unauliza huko Mwalanga ni mzaliwa wapi huyo? Tom ameeleza ni mzaliwa wa Rabai bwana hapa. Wani mpaka kukata. Okay. Eh, mtu wa Rabai tu hapa. Okay. Tom. Yes, bwana. Bwana alikuwa uliza ni mzaliwa wapi? Hebu zungumza Kirabai bwana wakusikia. Labda kuko wanaona ni mjanja mjanja. Wajua Nairobi kuna wajanja wengi bwana. Ni kweli huu huu ni wajanja kweli bwana. Ah. Mimi mm. mimi nazaliwa Rabai kabisa baada ya Karima. Karima Kisimani. Endelea tu. Babangu ni malanga, malanga. Mhm. Unaona bwana? Eh bwana. Ndio hapo kwa majera situ mm-hmm. ukishuka majera situ za pa pa pa pano tu malanga ni labi unaambiwa ni ibara. Eh bwana Tom, Tom. Mimi mrabai mrabai mwenye chidanga. Eh. Mkoko. <laughs> Eh, eh, Tom, kando na kupi, kando na kupiga bazi, labda umeyai kujaribu kuimba wewe ama wewe una, unapiga tu bezi? Kuimba sijui, hata hata ni simu tu naongea na wewe leo, sijui ku, sijui ku, kuimba bwana, hata neno moja eh, hata kusema hayo sijui. Ah, yaani hivi huwezi piga mistari? Maana ile bezi unavyoipiga bezi huwa inaimba, yaani wewe unaimba kirohoroho, ndio unapiga ile bezi, Maana ule wimbo unaujua sio besi napiga pale, mimi napiga ngoma sana, ni ngoma nazipiga zile <laughs> maanake mimi zamani nilikuwa napiga ngoma za kijumbani, ndio ngoma nne. Mhm. Sasa mimi nikakaa nikatafakari katika hizo ngoma nne, kwa nini sio kupiga hii beat iko na waya nne, kwa nini sipige gita? Ndio. Na Mungu alhamdulillah, Mungu kanisikiza. Mhm. Na nazipiga hata sasa, tunazipiga sana. Asante sana bwana kwa bwana Tom Malanga, najua pia tutatafuta siku tuzungumze na Sijali Zua pia tujue safari yake ya mziki katika maana tu ya, ya kuhakikisha kuwa naam na mimi Euh, amna Hamna wasi, na kwa maana hiyo tu kubwa, pia natoa shukrani kwa sababu tunapatiana nafasi ili msikilizaji aweze kujua bendi hizi za kitambo bado zipo sasa hivi, kama umetueleza muko Nairobi na mkiitwa mahali kwenye shughuli mnaenda vile vile tena vizuri sana tena bila wasiwasi wote, tuko tuko tuko watu kumi. Naam. Kwa hivyo nawapatia ruksa tu wasikilizaji wetu ama msikilizaji wetu yule anataka Lewa Wanyika aweze kuwasiliana na mimi mzee wa kiti niweze kuwaunganisha na Lewa Wanyika, kama ni kuja kwenye shughuli, kwenye, kwenye, kuja kwenye harusi, kuja kwenye sherehe, mko tayari nyinyi hata kesho hata leo unakwambia hata leo hmm. wana iwe tu tikiti ndege kwa haraka haraka hapo eh, tunapiga tu simu dakika moja tu dakika moja, sisi tuko tuko tuko timamu kabisa, tuko sawa, safi Tom mm. Kabla sija kupatia ruksa, labda kukuacha kwenda kupumzika, una ujumbe gani ambao uko nao kwa msikilizaji ama kwa shabiki wale wa Nyika? Ujumbe ujumbe ambao niko nao naam, ni Leshwa Nyika iko mm -hmm. na tunaendelea vizuri, tunashukuru Mungu, ndio kwa hivyo sisi tuko sawa, tunashukuru Mungu. Naam. Eh, hatuna klabu ya kusema tuko na klabu hapa Nairobi, tuko fulani fulani, za kuja labda mje mtuangalie, lakini hata klabu, lakini sisi tunacheza tunafanya kuitwa, tunaenda pale, tunaenda kule, tunaenda kule, siku nyingine tunaenda tunasafiri na Radio Citizen. Ndio ilikuwa mara nyingi wanatuita hawa. Naam, tunacheza kama Kalivo tunacheza okay, kama yani kimsingi, yani muko mkihitajika, muko tuko tuko eh, bwana. Ndio kama namna hiyo, msikilizaji, nadhani umemsikiza Tom Malanga. Tom, asante sana kwa muda wako, najua ni mwezi huu. Ukitaka namba za simu eh, namba za simu kama kuna yule anataka kuwasiliana na nyinyi, toa namba bwana. Haya, namba yangu naam, 0722 47 47 90 hmm. hiyo ni namba yako. Mtu akitaka kwa kuzungumza na nyinyi anakupata moja kwa moja, moja kwa moja 0722 90 90 12 12. Mm. Asante sana Tom, asante sana bwana. Hata mimi nimeshukuru sana ndugu yangu. Naam. Nakutakia kila laheri katika mwezi huu mtukufu. Mwenyezi Mungu atujalie sote tupazidi kuwa na imani, saumu zetu zikubalike na kila kitu tu katika maana kubwa, tumtukuze Mwenyezi Mungu. Basi hii ni mwanzo tu, hata sio wenyewe sijakupa. Hii ni mwanzo tu haraka haraka. Naam, lakini ingekuwa tuonane hivi, mimi na wewe tuone kitabu ana kwa ana ah, hata kwenye mdashawari ndugu yangu. Nimefurahi, nimefurahi yani hao waliotueleza mengi tulikuwa tujui, lakini tumejua bwana Tomo pia alikuwa ni mtundu. Tomo alikwenda akafanyisha wenzake wakapigwa, ndio akaingia kwenye bendi. Yani tumejua mengi yani. <laughs> Asante sana. Asante, asante ndugu yangu. Asante Tom, tutazidi kuwasiliana. Hata mimi nimeshukuru. Pole, simu imekatika juu kwa juu hiyo, lakini sasa ndio kama namna hiyo. Ni Tom Malanga huyo, kumbuka ndani ya Baraka FM Rumba Explosion. Hapa basi ndio kwa kina rumba. Msanii tunayemwangazia wiki hii si mwingine bali ni Tom Malanga, katika maana tu ya kuweza kuwajua wasanii hawa, kuweza kuelewa, kuweza kujua safari yao ya mziki, kuweza kuelewa yale ambayo hayapo kwenye mitandao, hayapo katika maana ya simulizi tu za watu wanaojidai kuwa wanajua, kumtafuta mwanamziki na kupata safari yake ya mziki bwana kama sio kwenye Rumba Explosion hapa na mzee wa kiti ndani ya Baraka FM. Je, ni wapi stesheni yako nambari moja inayokuchezea R&B na African pop? Sikiliza Mo mzee wa kiti